Johannes hoofstuk 11 Een man met die naam Lazarus was ziek. Hij was van Bethanië, die dorp waar Maria en haar zuster Martha gewoon het. Maria was die vrouw wat met reekolie die Heere gesalf en sy voeten met haar haren afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat ziek was. Die zusters het iemand naar Jezus toe gestuur om te sê, Heere, hy vir wie u lief is, is ziek. Toe Jezus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê: "Kom ons gaan terug na Judea toe." Die disipel sê toe vir hom: "Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan u weer daarheen?" Jesus het geantwoord: "Is daar nie 12 ure in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien." Maar as iemand in die nag loop, struikel hy omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê: Ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom: Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit: Lazarus is dood. En om hele ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels: "Kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe." Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 km. En baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: "Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van Hom vra." Jesus sê toe vir haar: "Jou broer sal uit die dood opstaan." Maar Martha sê vir hom: "Ek weet hy sal by die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan." Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat U die Christus is, die seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vra gesê: "Ons leermeester is hier en hy roep jou." Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê: "Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie." Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar kom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe: "Waar het julle hom begrawe?" Hulle het vir hom gesê: "Here, kom kyk." Jesus het gehuil. Die Jode sê toe: "Kyk hoe lief het hy hom gehad." Party van hulle het ook gesê: "Kon hy by die oë van die blinde man genees het? Nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?" Jesus se gebod het weer volgeskied toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe: rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: "Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag." Jesus sê toe vir haar: "Het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie?" Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: "Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Ek weet dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem: Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: "Maak hom los dat hy kan huis toe gaan." Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in hom gekom. Maar party van hulle het na die Fariseërs toe gegaan en vir hulle vertel wat Jesus gedoen het. Die priesterhoofde en die Fariseërs het toe die Joodse raad bymekaar geroep en gesê: "Wat gaan ons doen? Hierdie man doen baie wondertekens." As ons hom so laat aangaan, sal al die mense in hom glo. En dan kom verwoes die Romeine hierdie heilige plek en maak ons nasie tot nik. Een van hulle, 'n sekere Kajafas wat daardie jaar hoëpriester was, het egter vir hulle gesê: "Julle verstaan niks en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie." Dit het hy nie uit sy eie gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die nasie sou sterwe. En hy sou nie net vir die nasie sterwe nie, maar ook om die kinders van God wat oor die hele aarde versprei is, tot een volk bymekaar te bring. Van daardie dag af was hulle vasbeslote om Jesus dood te maak. Daarom het Jesus nie meer in die openbaar onder die Jode rondgegaan nie, maar daarvandaan weggegaan na die streek naby die woestyn na 'n dorp met die naam Ephraim. Daar het hy met sy disippels 'n rukkie gebly. Die Paasfees van die Jode was naby. Baie mense het voor die Paasfees van die platteland af na Jerusalem toe gegaan om hulle te reinig. Hulle het daar na Jesus gesoek en waar hulle in die tempel gestaan het, vir mekaar gesê: "Hoe dink julle? Hy sal seker nie fees toe kom nie, of hoe?" Die priesterhoofde en die fariseërs het toe al klaar opdrag gegee dat as iemand weet waar hy is, Hy het dit moet aangee sodat hulle hom gevange kan neem.